Kopangyan. Kopangyan, Thailand. Tongsala Kai. Nadat jy onsympatiek en slaapwandelend van die veerboot afgesmyt is op die kobalt voorskemer Kai, weet jy wat beteken boeretroos? Die naaste substituut is flou warm en te soet by die naaste Jack of all trades kafee. Jy hoor die ou langs jou, ewe hemi demi semi wakker is Frans. Die oorvriendelike Thai eienaar van die plek smous al te opvallend en dis 'n alibi om 'n wêreldwyse stukkie Frans op die tafel te laat val. Maar die woorde sit so stammeletjie teen jou tande vas. Jy moet jouself dwing om jou gekneusde ego af te stof en oor te begin. <laughs> Wanneer het jy so verroes geraak? In 'n nederige geval is dit genoeg om die Fransman op te warm en hy skuif nader. Die aard van die koetjies en kalfies laat jou wonder of alle Franse so filosofies is en of dalk net die beperkings van universiteitsfrans is wat die gesprek in daardie rigting dwing. Hulle leer mens mos niks prakties nie, net hoe om gedigte te ontleed, verkieslik uit 'n neo-marxistiese perspektief. Al kon jy nooit heeltemal uitmaak wat dit beteken nie. Wat gelukkig presies in lyn was met jou dosent se inligting oor die benadering, blykbaar in die heilige gange van die akademie, veral die geesteswetenskaplike akademie, is daar mos nie tyd vir die alledaagse nie. 'n Feit wat akademiese taalkennis nie juis nuttig maak in 'n noodgeval nie. Wat nog van die hemel help ons, 'n alledaagse situasie. Laasgenoemde word sommer dubbel ongemaklik gemaak met 'n akademiese agtergrond van die taal, sover jou beskeie waarneming strek. Of dalk domineer jy eenvoudig die gesprek omdat dit soveel makliker is om te praat as om te luister. Veral in 'n taal wat mens min gebruik. Die arme man. Die arme man se naam terloops is Gustav. Dit voel asof alles rondom jou beweeg en jy ook in die middel daarvan wentel om jou eie as. Dis natuurlik van die 3 dae aan die lopende nagte, se bewegende beddens, trains, planes en automobiels en dan nog 'n hele paar nag nag op die see ook. Maar nou. Nou is jy hier. En nou dat jy is, sukkel jy om stil te staan. Chaloklom vir storpie. Panies place. Jy maak jou oë toe. Jy hoor die nimmer eindigende lidsritme van Goa Trans wat blykbaar hele eiland deurtrek sodra jy jou sit kry. Wat was en is en sal wees. Kinders. Kinders in die straat, kinders op motorbikes, kinders wat speel en lag en huil. Aans ontydige kraai. Die onuitputlike dreun tema van 'n videogame eers in die straat af motorbike se bril. Jy maak jou oë weer oop en sien 'n kinders, sommer drie saam wat die motorbike so laat brul. Maar mens vra nie oor sulke goed nie. Nie in Rome nie. En dan van nêrens af kom die reën. Seker die derde keer vandag al. Jy ruik dit tot in die diepste ongebruikte wegkruipplekke van jou longe. Met een ondeende spoeg waai die druppels vir 'n oomblik oor jou. Jy voel dit. Meer. Jy voel hoe dit voel om te voel wanneer jy vergeet. Nou, meer tyd, minder kommer, minder klere, magtig. Nou. Nou voel jy. Panie skuif aan met 'n oordadige bord gestoomde rys en 'n vars vis uit die baai, tussen klein geel mielietjies en verskriklike groen-groen bone in kokosmelk met groen curry. Jy ruik. Proe ook. Volkome. Panie vra drie keer of jy genoeg gehad het. Daar's 'n gatjie wat teen die muur sirkels jag om sy eie stert. Gestreepte spinnekop op die tafel. Jy dink Jy moet dalk sommer net vir 'n maand hier bly en leer kook. Kook soos paniekkook. Sy sê as jy kinders het, dan kan jy hulle vra bring om 'n groot te kry. Dan kan jy my aanhou werk as jy wil. Dit lyk of sy dit regtig bedoel. Dalk is dit glad nie so slegte idee nie. Die stofpad terug is dor en steil tussen die wille plante deur. As jy verbykom, steek die wind op en laat die blare fluister asof dit 'n geheim is wat net vir jou ore bestem is. Shh. Kyk wie is hier. Wie? Jy wonder of jy op die regte pad is. Baie lyk nooit die, die selle op pad terug nie. Hat kom. Koraalbaai. Voor dit donker word, steek jy gou die strand oor om te kyk of daar 'n beter blyplek is vir die volgende nag jy hou niks van die plek waarop jy ver oggend moes besluit net om jou swaar bagasie te kan neersit nie. Aan die verkant van die strand is daar amper niemand. Net 'n paar bungalows tussen die bosse teen aan die strand. Die deurmekaarige baas glimlag vreeslik breed en sê: "No pramprim." Wel, is jy nie seker of hy jou verstaan het nie? Myself sal is daar 'n pramprim, is dit nie te erg nie. Jy het tyd in oorvloed. Jy sien die wolke se swaar mage is neon pink in die laaste son. Sit jou bondeltjie goed neer agter 'n groot rots. Skil jou klere af en loop in die see in. Warm water. Koel stroompies tussenin. Skerp koraal onder jou kaal voete. Ligte golfies karm jou so effens hoor, so nou en dan. So dan en wanneer 'n kalm see met net een laaste halfhartige golfie op die oewer. Jy het jy 'n kind was, het jy op die laaste aand van elke seevakansie gaan swem en gedink jy sal net so aanhou inloop en aanhou inloop. En daar in die see, jou tuis toe herontdek. Verwelkom word deur jou eie soort. Jy wil nooit teruggaan nie. 'n Kokosnet dobber op en af van die vlak water. 'n Swart skedel. Jy is bang en jy is eensaam. En jy is beslis nie lus vir die voorspelbare geselskap van Aussies en Britte in hulle gap years op die terras nie. Bliksem, jou potlood val tussen die gleuwe van die stoep op stelte. Hannevier voet kruip jy onder in om dit te gaan kry. 'n Potlood is 'n skat wat jy nie hier kan verloor nie, nie nou nie, hier nie. Het dit. Wat was jy? Die groot gevaar Daar is mense met fobies, irrasionele vrese. Jy beny hulle. Jou fobie, al is dit nie 'n fobie nie, want dit is nie irrasioneel nie, nie regtig nie. Het nie so maklike naam nie. Wat sou jy dit noem wetenskaplik? Vitafobie? Meer as net 'n teksboek in eksistensiële angs. Want jou vrees is die uiters rasionele vrees van die doodgewone eise van bloot aan die lewe bly onder watter omstandighede ook al. Jy het alself oorweeg hoe gerieflik dit sou wees om jou vryhede ingeperk te hê, net om hierdie knaande eise te kan vereenvoudig en onder beheer te kry. 'n Eenvoudige bestaan. Selfs fanatisisme vir watter oorsaak ook al sou gerieflik wees. Maar fanatisisme vereis dat mens ophou vrae vra en wonder oor die implikasies van dinge maar dit druis in teen jou natuur, reg teen die grein. Wat 'n jammerte. Inderdaad sou jy self kon sê dat dit dit jou persoonlike fanatiek is om vrae te vra, om implikasies te bereken. Maar dit kanselleer seker ook jou definisie daarvan. Die angs is nie 'n artikuleerbare konkrete vrees nie. Dit is juis die konkreetheid wat jy ander benei. Joune is 'n naamlose vrees wat eerder gedagte kan aanneem, maar gewoonlik net in die agtergrond patrolleer soos 'n wreedaardige gouvernante. Dis altyd daar, jy weet, om jouself herhaaldelik in te, te ontwortel en vreemde kulture te dompel onder onherbergsame omstandighede. Blus nie die gloeiende kole nie. Jy word wakker en wonder waar jy is. Wie jy is. Hallo? Dis Gustav. Hy moes aan jou venster geklop het om jou wakker te maak. Het jy dan aan die slaap geraak? Jy gaan saam met hom na die groot terras waar klomp mense om 'n lang tafel wag om gevoer te word. Soos koshuiskinders. Weeshuiskinders. Jy speel dominos terwyl hy wag vir sy kos. Jy's nie honger nie. Hy mor iets oor die bestelling wat so lank neem en gee een van die werkers 500 baht in kontant na 'n lang gerede kabel. Dit maak nie sin nie. Selfs hier is dit heeltemal te veel vir 'n pizza. Die werker kom terug met 'n kompakte bak steentjie groen twak, kontant in 'n rol sigaretpapier op rekening. Jy verstaan. Gustav sê dit is stil vir hom hier. Hy voel homself nie shemoani. Jy sê, en is te rof vir jou hier, te besig te vol te gesellig voel jouself ook nie juis shame on nie. Jy sê jy skrik nie vir alleen wees nie, want jy kan goeie geselskap waardeer. Hy snap jou betekenis. Il vaut mieux d'être seul que mal accompagné. Dis beter om alleen te wees as in slegte geselskap. Merci Gustave. Hy sê dis verstommend dat jy die uitdrukking nie ken nie. Jy sê daar's baie min praktiese dinge wat jy weet. Voel of jy gister gebore is. Hy steek die netjies se joint wat hy op sy skoot gerol het aan. Dit maak jou sinne weer agtig, so oop en bloot. Hy verstaan nie waaroor jy so angstig is nie. Hy bied dit vir jou aan. En vir die heel eerste keer in jou lewe is jy hoegenaamd nie lus nie. En besef jy later, nie net vir dit nie, maar ook nie vir die geuite kat en muis spel wat onvermydelik daarop volg nie. Non, merci. Jy dink aan Paul Gauguin se selfontdekking en natuurlik wat dit vir sy kuns beteken het op die eilande van die stille oseaan. Die waarheid, het hy gesê, is dat ek sauvages beskaafde mense weet dit. Die waarheid is dat ek wild is. Beskaafde mense kom dit agter. Maar veral hier, laat dit jou wonder of hulle dit so seer agterkom of dalk sommer net ruik. So selfs maak honde nog dieselfde dominerende sintuie het as wolwe. Reuk is primaal. Jy kan reageer op 'n reuk sonder dat dit eers tot jou bewussyn deursyfer. Koue stort. Jy kan nie dink dat jy binne 'n week aan die spartaanse rotine gewoond sal wees nie. Agterna smeer jy jou hele lyf glibberblink met klapperolie. Dis een van die eiland se grootste inkomste en die plaaslike bevolking se raad teen 'n magdom kwale. Dis ook hulle heenkom met die genadeloose tropiese son en selfs die spore van ontelbare glimlag bly gladsag op hulle karamelgesigte. Hulle vra nooit vra daaroor nie een enkele ding. In plaas van laag na laag se artifisiële kleure en geure en internasionale handelsname wat nie aan jou lyf behoort nie. Waar met die sogenaamde beskawing vereis dat jy jouself maskeer. Dat die gedierte getem moet word. Onthou Gandhi se antwoord op die vraag: What do you think of a western civilization? Hy antwoord: I think it's a very good idea. Jy is oorsteld met die eenvoud hier, net jy, jou lyf, die gedierde wat deur jou siel bewoon word en die siel wat soveel beter sien en hoor en ruik en voel en weet as die gedierde self nie aanhoudend soos 'n stout gat brak berus behoef te word nie. Jy kyk in die spieël en jy sien jouself. Jy. Net jy. Niks anders nie net 'n mens gekruisig ergens tussen tyd en ruimte. God en dier. Nie verniet nie, dink jy dat ons woord skoonheid in ons eie taal sin speel op reinheid nie? Kompleksiteit en kosmetiese oplossings kan dinge nie beeld skoon maak nie. Klassieke denke verdeel alle dinge in vorm en inhoud. Die vorm kan jy die gehalte van die substansie nooit verbloem nie. En soms soos nou, voel jy dat 'n fundamentele transformasie vereis word op 'n alchemiese vlak. Metamorfose, lood en goud, wetenskaplike toorkuns. Skoonheid ook, sê die gesegde in soveel tale, kom van binne. Waarom dan die groot cover-up in die naam daarvan? Jy gaap en jou kaal gesig in die spieël aap jou na. Jy lag en doen dit weer, asprus met mening. Jy bestel kokosnetmelk met rys. Dit neem 'n halfuur om op te daag na 'n groot geknal in die bosse elders. Vars van die palms langs die strand. Yskoud. Tussen die dosyn verworpe ou blitsverkopers op die rak, lê 'n ander boek, heeltemal misplaas. 'n Castaneda van wat jy vermoed is na die skrywer se verdwyning. Jy slaan dit oop op 'n arbitreëre bladsy beslis heeltemal te lui om ernstig te lees. The reason for the existence of all sentient beings is to enhance awareness. Gestrand, Gustav. Nadat jy die eerste pot dominos gewen het, het hy jy duidelik gesien hoe maak hy die opening skuif in die ander spel. So oor familier. Jy het nie jou lus om hom of enigiemand anders te verlei nie, nie lus nie veral om jou eie idees op sy te skuif sodat sy ego tog nie dalk oor skadu se word nie. Dis nie moeilikheid lankal. Dit hoef nie aan jou oorgelaat te word om te demonstreer hoe die grootste slagoffers van die sogenaamde seksuele revolusie 'n ongebore nageslag is van ouers wat eenvoudig nie met die kompromie wou aangaan nie. Jy het jouself verskoon met jou vinnig vullende notaboek as 'n alibi in die vel bekommernis dat daar iets skeel met jou. Nou lê jy in die hangmat en swaai heen en weer in die koel cool aandwind. Jy kan sien daar is nog korrels lui strandsand aan jou voete. En jy is nie van plan om enigiets daaraan te doen nie. Dit maak tog nie saak nie, alermins nou. Drie gietjies op die plafon bo jou, antigravitasioneel, wikkel elke nou en dan na 'n beter ligging vries vir 'n kort oneindigheid om 'n niks vermoedende prooi te verslind. Koelbloedige yogies met suier voete. Jy het 'n tweeledige skuld gevoel waarvan jy nie kop of stert kan uitmaak nie. Jy behoort meer te lees, te skryf, te skets, foto's te neem en meer na te vors. Jy behoort meer laat nagte te hê, laat oggende, meer welverdiende dekadensie. Die hedonisme en die kalfinis in jou stoei sonder genade kopulerende diere maar steriel koue vingers om jou hart die skorpioen in jou badkamer het een knyper verloor onder die gewig van 'n emmer water was dit dan jy gewees jy's nie bang vir goggas nie jy's bang vir die woorde literêre ekskrement banger nog vir 'n totale gebrek aan reaksie. En die bangste van alles, verleens. Jy gaan binne toe vir water. Dis donker, maar jy kan uitmaak waar die waterbottel staan. En iets skarrel teen die muur. Die vorm in die donker is so lank soos jou voorarm, 'n rot. Tog sekerlik nie teen die muur nie. Nee. Jy ken daai wikkelende stappie. Dis 'n geitjie, reusagtig. Beskeie by Derwet se draak. Jy skakel die lig aan. Hy kruip op na die opening tussen die muur en die sinkdak. Pragtig, volmaak. Skoonheid van binne. Skoonheid van self. Grysblou strepe teen grysblou sinkplate. Perfekte gevegsmondering van die glimmende skubbe onder die foutlose kamouflage. Jy sluk, senuweeagtig, stil. Die rooi tong skiet vooruit in 'n gewetenlose blits. 'n Mier, miskien, of 'n muggie. Jy kan nie genoeg kry van die gesig van hierdie gedierde nie. Jy neer hom om gerus te stel, om hom langer te laat bly. Julle kyk vir mekaar. Jy in die postmoderne draak. Donderdag. Jou met moeite tred met die kalender. Jou greep op die kollektief goedgekeurde werklikheid verswak. Maar soms is daar verwysings na kollektiewe tyd wat jy nie kan ignoreer nie. Daar was 'n tyd toe hulle daarna verwys het as die vloek. Nee, met hoofletters. Die vloek. Maar waar daar bloed is, is daar lewe. En jy weet al lank van beter in elk geval as om dinge net in een lig te sien. Jy hardoop dit. Die seën. Jy begin wonder wat lê agter onder binne in jou onformuleerde gedagtes. Agter jou kaal gesig skuil jou nog kaler gemoed. Sonder enige rol om aan te neem, enige part om te vervul of enige uitgediende ou gewoontes is net jy, Here. Lig jare weg van die naaste mens. Lig jare weg van jou naaste. Lig jare weg van die laaste naaste. Liefde oorval jou soos 'n skelm dwelm, waarteen jy heeltemal op jou hoede was. Jy was dit wagte. Brander stuimel geduldig oor mekaar, oor myself. Jy is deel van die ekosysteem. Lewend. Jy wil die dinge doen wat jy wou gedoen het toe jy 'n kind was. Jy wentel deur, tuimel deur die ruimte. En ek is die musiek wat jy hoor. Jy word wakker saam met die halfhartige nuwe son. Gryp jou goed en sit af na die vissersdorpie sonder 'n ernstige plan word verwilder deur slapende honde wat jy onwetend wakker gemaak het. Vergeduurdes en verongeduurdes sien jy kans. Dis net as hulle deur mense geleer is dat jy fyn trap. Dis anders dan. Die dorpie word maar swaar wakker. Jy gaan soek vir Panie, maar sy slaap nog gestrand se roos af. Dit voorspel niks hoopvol in terme van ontbyt nie. Jesus sê die plekie kom stadig aan die gang. As selfs aan die gang nie hier so gemaklike pas gehad het nie. Jy is in die paradys. En rasend ontevrede. Jy soek nie nog 'n Boeddha nie. Wat jy soek is 'n God wat jy aan sy skouers kan ruk en vra wat dit is wat hy dan van jou wil hê. Want dis tog al wat saak maak die een stukkie inligting wat jy eenvoudig nêrens kan opspoor nie. Die woord wat hulle gebruik is verdowingsmiddels. Dis nie wat jy soek nie. Jy wil nie van jou sinne beroof word nie. Jy wil in besit van hulle kom. Wind in die palms, golwe, goggetjies wat nooit verveeld raak met hulle enkele vergeta wat deur die eeue vlietend voortvlugtend bly nie. Mure wat vergader om jou koffiebeker. Die getye gaan uit. Die gety kom in. Om en om en om en om en om en om. Alles wat jy gedink het jy weet, word rond en glad in die onophoudelike gemaal. Ronder, gladder kleiner en kleiner jy was 'n rots jy was 'n spoelklip jy was 'n sandkorrel jou oorsprong en jou bestemming is nietigheid en dan onthou jy sandkorrels word parels Maak dit saak waar jy vandaan kom. Wie jy is. 'n Paar towerletters op papier, 'n foto van iemand wat in elk geval nie eers soos jy lyk nie, inkpatrone, molekulêre patrone. 'n Naam wat niemand ken nie. 'n Naam waarvan mens skielik so maklik 'n nuwe een kan aanleer. Soos jy al so dikwels gedoen het. Is dit jy? Maar nee, kan nie wees nie. Jou naam is Hallo. Jou plan was om te verdwyn en te herverskyn met iets. Selfs dit is alreeds nie 'n besonder oorspronklike idee nie.